Bizi mugimenduet giturik, larogei bolondrezek etorkin hauen tokia hartzen saietu dira zentroan. Horretarako, erretentzio zentroa inguratu dute polizia handanaren begiderapean. Azkenean, bordeleko zentrutik ez dire heldu migranteak, eta hori, garaipena dela dio bobek. Grazia la mobilizazion de Bizi, et de l'ensemble des personnes qui étaient mobilisées, le centre n'a pas pu ouvrir. Je dirais que c'est une victoire symbolique. Garaipen simbolikoa beraz, atzuet zirelako heldu, ikusiko ondoko egunetan zer gertatzen den, baina jenden elkartasuna azpimarratu du eurodiputatuak, eunda berroita zei izeneko bolondrezen zerrenda, eman baitiote zentroko zuzendariari. C'est la première fois qui voyez ça, que des citoyens s'engagent à dire physiquement on prend la responsabilité et c'est nous qui allons occuper ces centres. Izan ere, pertsona hauek, etorkinak, Siriatik, Libiatik edo Iraketik datozen jendeak atxikitza zentro hauetan, ez dela zuzenbidezkoa dio bobek, ez dutelako neolako deliturik egin. Parce que c'est illégal, c'est illégitime, ça va contre les droits humains d'enfermer des personnes dont le seul tort est de vouloir quitter un territoire où il y a la guerre, la famine, ou l'exploitation. Eta bar da, barne ministroak etorkinen con neurria gogortzeko lege proposamena abiatu du lege biltzarrean. Erretentzio zentroetan atxekitze denbora luzatuz, berroita bostegunetik, laroita marredo, eundagoita mabostetara. Baina Europa, etorkinekin osatu dela, horretara zidigu Josep Bobek. L'Europe a été constituée par des migrants à travers les millénaires. Et aujourd'hui, alors qu'on est en France le sixième pays le plus riche, on veut fermer la porte à des gens qui sont dans la souffrance euh, et dans le désespoir. C'est complètement inhumain. muga, eurodiputatuak. On n'empêche pas des gens qui ont souffert, qui ont traversé des continents entiers, on ne peut pas les empêcher de passer. Alors on peut essayer de bloquer les gares, on peut essayer de bloquer les ponts. Les gens vont passer par la montagne, on le sait déjà. Personne n'a jamais empêché des gens de quitter un lieu de désespoir. Aider les gens, aidez-les. C'est aujourd'hui interdit, mais la solidarité est un devoir.